Etxe mandoka. E, Zer nahiako, alamando. Ez bata ez bestianik, etxe mandoka. Astehuntan utsumandokan Charles Bidegain kaipatuko deiku bardozeko Euskalki berhesia. Jose Antonio Azpiazu legen beltzaen izuritea dela eta hauaikuan Londreseko kasia aipatuko deiku. Josu Martinezek aldiz patxiaranaen hesaldi entsegia dela eta beroita hamabi egun gordeik egonen duan azkenian bea eta belagunak atzamanik dia. Jumanoka. Has gitin. Laurentz, ikusten jat, baiara, diska holi bat, txekeskietan, bul animal bat Hala, huai, e, dezagertu du den beste talde bat entzunen dugu, Euskal Herrikoa, enetako izan den rege talde oberena, hausian eh, King Mafrundi. Ha, ah, gure Jimmy gaizuekin. Hala, ordean gure ezagunak zunbait ari ziren talde hortan, ala nola Jimmy Arabit eh, baterian, gio Matiu Arambura izan zian diska hortan, entzunen dugun diska hortan uh, gitarra palan, Matiu Arambur uste dut txakunekin izan zena, uh, Xabi San Sebastian ere ari dena, eta beste, bon, guai, bersu jole zinez hun eta famatia, Euskal Herrian, Eh, gio eta gio besari entzunen behitugu Xano, bai. azken kantoian, besano Xano ere arizian talde hortan. Zer egiten zin? Be gitarra? jotzen zian. Ah, bai. Eta bai, bai Xano hor duk, eh, eh, argazkia, hor be beti ertzua eh, egiten, ez dikan Hola, odian, uke bizpailu diska egin dituzte, uste dut bigaz, baniz trompatzen. Maleuski dezegintzen talde hori uh, kantaria minibat eh, drogari uh, pixkat lotu abeitzen eta minibat bon, wala, gure gizan legatu eta barreatu eta wala, eta horren ondorioz dezegintzen uh, taldea, Maleuski. Una zian, eh, kantai bezala, eh? Bai, zinez kantai una eta musikalariak ere, uh, oi, bai, Jimmy Arabi badukalaik, Bateria, Naranburba... Eta, eta gehozea, e, rege sonatzen oso rege, bai, kebon, Hanitxe eta nerraiten duk hizkuntza bat eh, inglesa, bereziki, egokia dela rock eta rege eta horientako eta bestik ezain beste, beno hortan, atzamaiten jan, eh, untsa sonazten zira uska rege zeian mundin. Bai, egia, eta hau dela justuki baduk ez tabai egin uietan, eh, ez dut horosoki irakurri, uh, nola dezen da bertsolari tipiua rapian nahi odei Barroso. Odei Barroso, uh, justo titulua ikusten nian, uh, zumbaiten iduriko... Euska ez dela egokia rapain egiteko, eta ni egian erteko zin espresia zen rapa euskaz. Geroz e, eta badira hain iztalden une ez den entelegatzen, e, ez dien entelegatzen hitzak, rapan entelegatzen alduk. Eta hor baduk olako bakik e, hitz e, bat, eta naiz eta berdin ez zentzia ez ulertu uh, eh, itzen musika eta euskan musika zinez egia maiten zutu uh, eh, ez dakit nuaz, mena, bon eh, ni briziki prezizatzen deat rapa euskaz eta justuki da gyn hastin entzunen dugu norte apatz taldea diska berri bat plazaratu behitia egan urtean, berri zentzunen dugu rapa Geo, en enetako ez tekiat eh, ez duk hiskuntza zuin den jabiltena razua, baizik eta hizkuntza horrekin nula idazten dian, azkenin? Bistan dena, bistan dena, kantana kanta arazten alda dira hitzak eta askiduk, eh? Askiduk. Eh, bon, ez duk, ez duk, mintzaz de problema bat. Ordin, eh, voilà, ordan King Bafrundi, biziki uh, diska... Nik ikusi nitean lehentze eta Euskal Herria zuzenean arrosan abiazimeno lehen egintzian Dominan Iban elohitzunen konzertu bat, lehen partian King Bafrundi eta bigerenian... Uh, eh, Manu Dibango. Bai, eta Marianez Gorostiaga bando batekin bian aurkesten. Ba, hori, animaliko gauza bat, ni, ni gare zain indian egun hortan hori niz. Eh? Bai, bai, bai, oso, hazia, lako zea, Woodstock look batekin zintzikia. Ba. Gaitzeko hoizapenak batiat, uh, bat, bakik Doni bane luitzuneko Teatro de la Natur famatu hori ikusi dituzan konzertu guziak, bikainak zutian. Manu Dibango erten duk izan zian ere juzundu go ez bergaian, eh? Ez, ez bergaian, mena uste dut uste balenago edo hola. Bon, eh, leku, bikaina konzertuentako, bon, ekin mafrundi nikean bat eh, aldiz ere ikusin nintian. Zinez hau, uh, eh, diska oberena izan zian taldeena, hor, diak mafrundi deitzen dena dia, ka, eh, diskaik, eh, zinez musikalari gunekin, eta ortaik eh, biziki maite dut egiak deitzen den kantue hoi, eta behola, hoi abiagitin, uh, hoi hoien berriz piztaraztea rat, uh, kingma fundiekin egiak. egin ditu Euskal Herriko lainoa yeah. Egiak utzi ditu gaurri gabe sortina Egiak egin ditu gozea eta gizon lodia Egiak ditu legeak ekin eta lege gabeak urkatu Egiak dio daiare baren xamea zuk zurea, nik nirea, Eta urbilduko direlako esperantza daukat. Bakotzari beregia, oh mama, mama. Iratiko lotoa berriz hor dago. Irabazteko, aste bateko egon aldia mendian. Ostatuetan apairuak, zare ornituak, gazna, arno, sukaldeko tresneria eta ez dakitzer oinu. Hitzordua, otxailaren hamabian, ostirararekin, aratzeko sortziak eta erdietan, heletako erregelu gela berotuan. Iruleko Bere kampainakari, iruleiko erratia, giten zautzie dena opari. Etorri! Charles Videgain, qui c'est Qui c'est Qui c'est Hitz zit, Charles, egun eh, toponimia edo ze? Ez, bardoze. Uh, Bardozen badira eskaldunak eta badira kaskoinak, eta bada, charneru hitza ipatzen baita. Eta ni izan nintzen, hori eskaldzen diaretin, hori atlasa rentzat eh, hori eh, biltzen eta mainito eta banatien, Rene Lafon erratasleak erranik, Bardotzen, eh, posible zela, u entzutia, xugu bezala, u. No. biztana joan nintzen. Hik, lastarka Joan, eta... <laughs> Asi arregistratzen emazte bat ekin, derrotu eta biltzen eta biltzen da uritez. Basakien, <laughs> xeratzen nuela. Ah, beak basakia hortako zinik intzara. <laughs> E, ea egiten zen, ez ez ez. Eta azkenean oartu nintzen, ez zela biti eh, editen, e, eh, itz laburretan silaba bat eman zan su, no. Baina gero, horrenak eta, bani, zer nahi testione, eta horrean gero uzten du, eh, badatit hemen ibiltzen zen bai honako eta iz batzu zituen, eman ez da, xapo bat erreten dute, amini bat, xapo bat. Norbaitet erreten badu xapo bat, tak, bardoze, torri. Xapo bat, amini baten erraiteko, guti bat. <laughs> Bai, bai, eta hola, eta zuen, erran nahi, noizten kateatzen Eta, u berdin, ordean, uartu nintzen, eman esan, aseria, eh? erreten zuen aseria, eta bi balin badidea, bi aseru, U bat, eta zietxi beruaz nire ez duzu erreiten aseru. Mhm. Beaz, super solutean. Ah <laughs> Integrist. Bai, eta dio, buluz gori, errasu, ez, ez, ez errasu, Bien arteko, zera, xe, baxera fartuan bezala, u, ametu zen eta xiberuan bezala. Eta dio, <laughs> egun batez, epeto baitu du belea eta, han gizon batet egan kasu emazu zen bora izanen den, hor, aida eh, letian hor, eh, muitura be hor, mulu xuria, mulu Eta mulu nit badatit milanuz badena latinez, nit erreten diot horri mirua. Zuet M eta zerbait... Eh, Gek, ulhaintza. Ulhaintza eta ilhaintza. U ah, edo i, root Gut ez eta unet mülü. Mülü suria, e, miru suria. Egan edut, esiburan dektatzen ez ere egiten. Bai, bai, bai. Eta berdin... Mikroklima dizkuntza bat dago. Eman de dixu, zerreiten latsuna ez. E, Duxu, inkuria, inludia. Tardean, u hori berdozen zaharrak egiten zuten. Eta jo, beste hitz batzu, Siberuan bezala, eman esan, hemen, apurdin, Artoa mosten zela ireneko zera, kapetia daitzen zuten, barnek aldean kukula edo gukula eta zet tinia. Mm. Eh? Tini hor, eh, bardozen, eh, lobioa da samatxa etxean zinean hor den, uh, zera, ez da larreten duzuen. Zer, lohitz, bai, bai, ah, sumatza. Sumatza, hor den, lobioa amitu zen bezala, diskeia, uh, eh, amitu zen bezala salia hori kolar kolare handia zopain hartzeko. Ah, bai, salia. Salia, bai, diskei, en, amitu zen ere. Nola? Diskeia, ah. bai, <laughs> entzuten da. Edo, kasu, berdo zen goaleta, ez basoa. Ah, bai. Goalet. Dera bai eta dehezia, dehezia erreten du, eta sija, eta sija amitu zen, eta ziet, alatu zerbait. Ez, ez, gezia, otroi. Eta ez da dija, zerbait. Aban, ah, ordan, hori badabez. Juhar sija, hortik zen. <laughs> Eh, bai. eta, jo badira beste hitz batzu, ez siberuan ez amitu zen erreten ez direnat, eman esan, ilustia erreteko bada, ilusti, ilusti, eta eki, eh, bi hitz. Berdotzen badu beste bat ekerri. Deni, entzuten dut. Ekerri? Hai. Orduan, denbora anitzen manuen, zera lekuko eta zera berdozeko, berdozeko esuara ematen zuten diendeak errapatzeko. Eh? denbora eman zen, anitzat, anitzetan, baziren eskualdunak, bara beste numaitetik, aba ah, ababait, untsa bazakitela eskuala, ba, untsa bazakiten, ba ez, berdotzeko. Ta bildu dinituen, hor dira, hor registraturik, eta enetako interesgerri da, zeren alako punta bat bezala egiten mm-hmm. du, baditu Sibiruko marka batzu, amituzeko batzu, eta beste fenomeno bereziak. Eta hor horret seurrasti lotura badu lehen euskarat zuen eremu uaretin, seurrasti urgunarru duetan zen. Den ere izan du, eh, erradina, hitzan itzan itz, agapatzen dute kastronietik. Baina eh, zinez eh, leku interesgarria da eskuararen aldetik, oa iztaki eta niz diren berdoztarrak, berdozen mintzala, lehen bezala mintzatzen direnak. Mm -hmm. bastera eta behesek orte horrek, nunbait eh, euskalki ondare zahar baten arrastroa gorde ditik? Bai, lako Eta erran nahi du, guai, e, eh, pixka bat apardela, amikus, ba, behar bada, bazela lako serrenda bat bezala, hori eskoin, ez, mapan, mm statit. Mhm, mhm. Baina, berdoze, berdozen anizik esinuen, Lehtatik, eta ikas... Zapartak ager, agertzen izaraik, galduik iz ez hor? Ez, ez ez, eren jo... Mintzazeko manera, erren manesa da eh? Baina jo, hitz da eta eman ez dan... Eh, baitut, baitut... Eh, Ekerreten dute, dandilio. Dandilo da, estontzen ezten mutiko dizona, Dure... Donadua? Donadua, bai. Dandilo eta hori kaskolina da, edo treznetan ere itzan itz kaskolinetik hartuak. Ba, hori konprentzen dut. Baina Euskara zora eh, eite izaitia besteekin. Uh, eh, bai, eta bien sintezia ah, bai, gainera. Ba, ba, ba, bizitik interesak izan. Itxemandoka, itxemandoka, itxemandoka, Laurentz, eh, berize egin hunet esker milague gana jinnik, eh, hapetik huntat. Dominik eta dauzitaz, eh, bidiko frisak pakatzen betutuk. Hala, bon, ordin, entzulek berdi jakin, eman aldi hau oso seiuski prestatuik dela, eta e, gu heben, gue hartian mintzatzen hasi benolehen jadanik, badutugula uenak iganik, gue hartian solastatzen, redakzio bilkuak egiten dutugula, eta, bon, hoi jakin zela, eta hortaik agertu duk, egunko hiue kantoik etaik bi zaharrak berri, he? Zaharrak, zaharkeiak. Eta zaharkeien ahra elkitzia biziki untxaduk ere horroitzapenak agapisten behitia ere. Eta gu gaztetzen gitik. Voilà. Enfin, ez dakiat zuera, ben enfin, bref. Voilà. Ezagutu duk uh, Aurora Beltran? Aurora Beltran, Juan Mari Beltran bai mena Aurora ez. Odean, uh, Iruña aldeko emazte bat duk, uh, eh, taure zurdoz lehenek guai dejagertu den talde bateko kantai azian. Iruña lekuak, eta Aurora Beltranek zian sortu beraz taure zurdoz. Mena hoi bai no lehen haizian uh, eh, bella deitzen zian Iruña aldeko emazte talde bat. Euskal Herriko lendabiziko biziko emaztez bai zik zian, osatuk ez zian talde kokide bat zian. Eh, bella Mila? pu, latan noita lau, bost, sei hortan, eh? Izan da geroztik beste talde bat, horre mazte zosatuik, eh, izena jontzait burutik. Ez zuloak. Ez, ez ez, bo, zuloak, bai, berrike, berri, berriaduk. Bena, bo, ba, izan zian behiadona taldea, zine, diska bakar bat egin zian, biziki diska edera zian, justut itzen aldetik, uh, emazten ikuspe egitik, eh, eginik zien itz bat bazien hortan. Hortian, e, eh, zinez taldea, male euski ez du iraun, mena roken aldetik ere oso melodikoa zen, rock mena melodikoa, amini bat eh, desberdin zentat gara jortan zian eh, rock radikal, basko, koen, buma handia, hortian, punki franko bazien eta beste. Bon, hor, uh, amina freskotasun zinez bazian, behiadona talde eh, horrekin, uh, gio eta aurora beltranek sortu zian taurez zurdoz izeneko taldea. Laukote batzian, bere anaia zian gitarran, eta hartu zutian bateria bat eta basu jole bat, biak haizan eh, zienak eh, la orkestra de Mondragon uste dut, eh, taldia. Ah, Odean, zinez uh, aditua ziren uh, bi putiko, oso plantan, uh, goxoan haizienak, bon, zinez untsa jotzen zienak. Eta odean, horrekin uh, be, hasi zian, beraz, bere bakarlarik Eh, kako uh, ibilbidia, bon, talde baten izena ale uh, hartu zian, eta urrez urdoz izenekoa. Eta uh, beraz, nahi baduk, eta gerostik beti da, eh, uh, Aurora Beltran, besegitzen du bere bakarlarikako uh, ibilbidia, Espainia mailean frango ezaguna da, uh, usu ibilida barrikada uh, rosendo eh, deitzen den uh, kantari famatuarekin eta beste Ola, famatua da Espainia mailan eta ordean beraz horroitzapenak piztuik, guai, entzunen dugun, bakik eh, erraiten dian, ni xamalu nintzala. ah, ha, ba, ha. Ba, ba. Aurora Beltranek, eh, arra hartu zian taurez urdoztaldiarekin, una noche de amor, uh, kantoia, uh, jadanik belladona taldiarekin emaiten ziana. Oso famatu ditu kantoe Bai, una noche de amor, te ara sentirte mejor. Eh, wala, ezagutzen duk, Hola biziki kantu edera da, eta be, bala, agian apresiatuko duzieziek eh, bon, gaztek ez ezagutzen, zaharek berdin eh, be, eh, dira e, kantu horren berri zentzutia. Untsa, belhain aldien, arteko zubien jaikitzen laurentxe, nuna ditzen dugula urdian? E, taure zurdoz, eta... Tauria deitzen den diskatik hartuik, una noche de amor. labio partido. Artzaro Festivalaren hogeigarren edizioa Otsailaren irutik bederatzira. Egitarauan, tutak, mintzaldiak, kontzertuak, dantza ikusgarriak, txilindron txapelketa eta beste amaika ekitaldi. Otsailak bost, oraiko musika, CC, sutik eta altxatu taldeekin. Otsailak sei, dantzaz, ola eta balet, ahatik eta aukeran kompainiak bukatzeko, zatozte denak mozogoturik hasta arte gizena gurekin ospatzera. Se esun gehiago eke eta ustaritzeko erriko etxeko webgunean. Musika zainetan! Animatu ez arete da mutuko. Musika zainetan! Ok. Jose Antonio Azpiazu Etxe mandoka Jose Antonio Azpiazu berri zeben gaude berri zere legen beltza horren aipatzeko e, ama sei geren mente hortan ba, hemen e, iesa edo zida edo izan den bezala ba, garaian eba zen olako eta izurite larririk, aipatu diguzu, biskaut, asaden astean, Euskal Herrian izan zela ere, e, bat eraldoia Euskal Herritik kanpo oikuan aipatuko duguna, Londres. Bai, e, Londreskoa izugarri izan zen. Begira, han gertatu zen batez ere mila seireun eta irurogeta bortzean, eta e, historiak esaten du, behar bada amar, amar mila bat etxe, utxik gelditu zirela. Hau da, hango biztan legoa desagertu inzela. Londres kapitala handia zen, behar bada, garai hartan Napoles egin izango zen, Paris, Napoles eta Londres iririk handienak. Eta merkatalgo aldetik eta Londres oso potentea zen, oso fuertea zen. <clears throat> Baino han sortu zen, sartu zen e, izurritea edo legen beltza, ino ez dakin ez duten kontrolatzen, e, klaro, gaina zan portua, hau da, keia. Handik kanpoko jentea derrigorretorri behar zen, harremanetan jartzeko. Eta, klaro, arekin, lotuta, zerk ekartzen zuen legena, arratoiak, eta arratoien barruan arkakusoak. esan duzuen arkakusoa, eh, barruan datanak. Eta horrek pikatzen duenean, legena pasatzen du. Eta hori, orduan, legena hartzen da, normalean itxas basterretan, eh, portuetan agertzen da. Eta gero, ba, harremanak barru aldera dihoa, baldin badi joaz ere, ba, barrura sartzen dire. Baina Londres orduan izugarrezko izurritea e, sufritu zuen. Baita ere, garai hartan, e, batek esaten duena, la pekeña edad del hielo gertatzen zen, hau da, e, mila eta mila zortzirunea, e, itxasoa eta giroa hotz oztu egin zen. Hotza zekarren, eta hotzak ere, ba, labait jendeantzako, sogo gorra ezan zen eh nolabait ba eh nolabait fruituak ez sinatera eta bizimodua sinatera aurrera ibili ere ezin zitekean egin talakoak eta Baina horren kanpo ba legen beltza agertu zanean Londresen bueno izugarrezko e, eh, historioa kontatzen dira bera, eta hain famatua den Daniel Defoe eh nolabait eh, historiak eta aiten juna are kontatzen du izugarrezko berak bizi izan zuelako e, eh, ondotik txiki txiki zelan, eta berari, beraren familiarrek eh, kontatzen zioten ze gertatzen ari zen Londresen garrai hartan. Eta orduan, e, izu gauza ditu, e, adibidez, legendunak e, sartzen dituzte etxe beresi batzutan, isolatuta, alde batera utzita, ez zetatzen kutsatu besteak baino alako baten agertzen dira leiotik saltu egin duela batek, aixo batek, eta kalean oiuka ari dela bere erdi erotuta, bere minakin eta bere e, eta orduan hori harrapatuta orla. Eta gero, bazterrak e, gorputzez beteta, e, hildako gorputzez beteta, e, bazterretan, bide bazterretan, kaletan, jendeak ies egiten du Londrestik, e, merkatalgoa desagertu egiten da, garai batea mentzet, e, or, urte horretan eta berandu gore bai, eta claro, Londresen dako da izugarrezko kaltea, kalte izugarria. E, Londreseko izurritea, ba, nolabait, ez dakit, e, Oso, oso gogorra izan zen, eta e, badaude, badaude olako historio batzuk garaia hartan ja, asko idazten zen, bat ez Europa mailan, eta hori eh, kontatzen dutenak. E? Kontatzen dutenak, e, eta interesgarria da, liburu, bat adibidez agertzen da, e, pepiz batena, pepiz izeneko batena, esaten du, E, nolabait, zelako gertakizunak agertzen direnan, bera e, zen, bera, eta nola, ibizen zen, adibidez, <clears throat> gurdi eh, eleganteetan, eta ikusten zuen basterretan nola jartzen zen jentea hilda, hilda edo hilzorian basterretan eh, legebeltzak ikututa. Da, Londresek izugarri sufritu zuen, eh, portu handia eta ez dakite, podero, podero, ezea, potero zua izan da, eta ba, nola baita jente pilo bat izela Londresen gara hartan. Mm. Abentza, bakarrik amar mila, mila etxe utxik eh, ia, hartako jenteak, garai hartako eh, eh, gizarteak zenbait e, bizi, zenbait biztan lehote zeukan. Ba. Etxe kali berzuen, sortzi hamar bat errez. Bai, bai, bai. E, behar bada, ba, hamar mila etxe utxi gelditu aldin bat ziren, seguraski horrek esan nahi du, behar bada, ba, euneko pilo bat, euneko pilo bat izela. Eta hori Londresen, eta uste genuen, klar, oh, Londresek eh, sendagileak eta medioak eta badituzte hori aurre egiteko, ba, non baitez. Non baitez pasatu zenean, gogorrenak, fuerteenak gelditu ziren zutik, jente asko gosez edo legebeltzeak ikus, eh, ikututa hil ziren, baina zen, estenatoki bat, ba ora bildurrezkoa. Mm. bildurrezkoa. panikoa, eta suposatzen dut gero zea ere, e, etxeak erre behar izan ziela, kutsaduraren bai. kentzeko edo olako gauzak egiten ziren, ez? Bai, e, etxeak, gara hartan gaina etxeak gienak ziren zurezkoak, egurrezkoak eta kursatu egite ziren. Eta ez bakarrik etxeak, baizik eta barruko, batez ere arropa. Arropetan arkakusoak e, hor e, bizi dira, hor gelditzen dira, beroetan. Eta en, bate, etxe baten e, beltza agertzen baldin bada, lehenbiziko neurria da, hango arropa guztia atera, eta erre, dana erre. Eta eh, familia askotako aberastasun bakarra, erropa zen, erropa. Behar bada batzuk erropa egiten horti bizizirelako, edo erropa bilduta beren aberastuzena hor zegoelako hainbertzea adibidez linuzko erropak eta ba, hemen ere derrigortu zituzten ba, erretzea. Erretze horrekin izugarrezko kalte ekonomikoa eta morala ere gertatu zen gara hartan eta Londreskoa benetan izugarri izan zen eta garaian etzakiten indikan, jendea ere etzen ala garbitzen erregeak ere badakigu zikinak zirela eta zarten zutela perfumea bizka bat beraien izerdi eta bai. zikinkeria destaltzeko etzakiten kutsadura ere beraien gorputzaen zikinkeriak zeo zer ikusteko zuenik hori etzakiten Bai, hori da, hori da. Ba, higiene kontu da gauz oso berria da. Behar bada, behar bada, jo oso bertera. Hogi gerremendean pixka lortu duguna. Orduan, E, gaina, jenteak uste zuen, e, uren kontaktua ba, kaltegarria zela. Ura hotza, ba, katarroa garrapatzeko, edo pulmonia garrapatzeko, eta horrelakoa zela, eta jentea etzen garbitzen. Etzen garbitzen, eta orduan kutsadura sartzeko moduan ere, ba, errestasuna bideak zabaldu dazukaten eta e, hor ikusten da, jente pilo bat, ba, zikinderian. Bueno, e, umea izaterakoan adibidez, erditzerakoan, ba, jente askok, e, hiltzen e, zan, ba, zikinagatik, eh? ezagoen zako garbituta, eta orduan infekzioa sortzen ziren, eta umeak eta batez ere amak horre hiltzen ziren. Ez e, erdiketan arazoekin, baizik eta gero, e, eh, nolabai kutsadura zikin, zikinakin hiltzen ziren, eta sesanik ez, olako, olako gaixotasun bat sartutakoan, ba, areta gehiago. Bueno, ba, gauko zortziko dugu, eta datorren hastian, gabe, nora, erramaiten gaituzun que tu m'as dans. Utsimandoko? Utsimandoko? Bon, be, azkena diagio? Are, azkena. Bo, aldiuntan, bo, ez duk eh? ez duk berri berria, mena ez duk zahar ere, eh, xano ezagutzen duk? Bai, bai. altzu eta... Bai, bai, bai. Eta... Potiko galanta, spontanioa, eganik, spontane, bai, bai. dohora, deus estina dago. Ouais, eta ordean, xano aspalditik uh, ezagutzen nian, eh? musika talde batian, haizian, eh, gazte denboran, urruinak, beste urruinak sumaitekin, antzidut eh, nola deitzen zen talde hori. Bon, aspaldikoa, eh? eta bon, badakik xa diska plazaratu dila, jala guti, musical selfies deitzen da. Eta Beak eginik, be karavanatuan? Voilà, euh, beha moldatzen da, hori egiten dizu, eh, sampleurak, eh, dena eh, lupak, eh, ba, dena egiten dik. Bai, bai. eta han unguneko gazte, tal, fen gazte duz gazte, mena talde handana bat jabatzen dik, egin dugu gabetaik, eh? Ah, ez dakit, eh? E, badik, badik, haidu, e, haidu lanin. Ados, odian, bon, sortzia bestiko diska bat plazaratu zian, hortan, eta maite dana, da xanoekin, da minu bat, uh, legatzen dik. Eh? <laughs> eh? ez dik, uh, legatzen duk, uh, usten bat, eh, butik igaiten den guzia igaitia. ez duk bortxan, voilà, bon, musikalen aldetik, batutuk teklatu franko, bon, maite ukan behar da, bena, bon, gio bestean entzuteko gizan uh, duk. Bena, oi, eta astezken gaian, siboko botza behatzen eta entzun dit popol, baina gure aspaldiko laguntzailea bere musika saioa egiten, eta igandik sano, Odean, e, egiten dian bezala utxu diska bat ezartzen dik eta kasik diska osoa entzuten dik. <laughs> Odean, badik demu apresiatzeko. Bo eta irringarria da, zenta uh, e, popol ere bere maneran uh, azta maiten legatzen dela. Odean, irringarria zen uh, legatzen dian artista baten uh, diskan aurkestia, legatzen dian beste batek aurkestiko. Bai. Eh? Odean, pentsatu dut, uh, ondoko aldean pasteko diata. Eta, eta ordean bere, ebe, Eh, egun horietan erten behita urte berri hon, aldi untan, uste berri hon. Uste berri hon, ebe, hala dugu, lastikatzen ahizan din horrekin erran, mena... Ebe, behatuko dugu, oiduk eh, sinplena, ordean, xanormal deitzen den uh, eh, diskaik uste berri hon, entzun dezagun, xanok emanik. Eta hi ebai, uste berri hon. Bon, haste unbat pasa. Adio. Eta dagun hastila, jinkoan nahi badu. Ba, usi, nahi dik, ba. He, eh, ba, galantadik. Ege. Eh, galantadik. Hare, eh, zanuntza. Adio, merzi. Ola eta ez dertsela dela Dakizu ola ez dela Ixten errian Bizizirela Ez nake txuxen itzela nuena ez zela Batxun bihotzeko Ez nake txuxen itzela Betxatzen duena egia zela Enegi egiazkoa Balakizu ona dela Horrata ez bestela Ona dela Lakizu ona ez dela Guxte debila Bizisdirela bada kisu onate edegiegi asko orantaje estela oranteta edegiegi E! Uste eh ustebegion itxasuko goxoki gaztetxean jauteri gaua Travesti gaia Konzertuz, nizara lehen konzertua Ondotik zezunaren taldea Eta bukatzeko The Looker Zure barneko bajakuda atera ezazu Ixeak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. mandoka! Urtarrilaren hogeita maika da. Arratxaldean, tailerrak istean, azantza handia entzuten dugu. Isilik itxaroten dugu. Arratxaldeko sortziak airean, teilatura ateratzen gara, ea zer pasatu den jakiteko eta zur eta lur, han gordeta genuen eskilara falta dela ikusten dut otzikara batek zeharkatzen dit gorputza. Arrapatu gaituzte. Korrika, ganerrera sartu eta gauza konprometigarrienak erre edo kukutzen hasten gara. Nik, ene eguneroko hau apurtu eta zulo batean ezkutatzen dut. Bitartean, teila hotxak entzuten ditugu. Kartzeleroak dira. Trampa ireki dute eta barnera enfokatzen dute linternekin gu gauden ganer barnera. Baina ez dira sartzera menturatzen. Gu iluntasunean, bakoitza bazter batean eskotatuta gaude. Janaria eta edaria ikusi dituzte. Mira kuanta letxe tienen! I mira kuanta tierra! Batzuk eta besteak dudatan dira. Nor sartuko lehenago. Benga, entra! No, no, jo no, entratu! Minutu batzuk horrela pasatuta, azkenean geure burua agertzea erabakitzen dugu. Argia eman eta trampa azpiranoa. Ikusten autenean denek kibelera egiten dute mustro bat banitz bezala. Lasai, esaten dient, hemen gaude. Ordu erdi bat galde egiten dizuegu gure gauzak bildu eta hemendik ateratzeko. Aseran baietz diote, baina zuzendaria enteratzen denean horen erdia planen bat burutzeko erabiliko dugulakoan, guardia zibila igortzen du. Pikoletoek, teilatura banan-banan ateratzeko agintzen digute. Guk ezetz. Barnera sartzeko keinua egiten dute orduan, baina argia itzaltzen dugu eta ez dira menturatzen. Atelierrera jeitsiko garela esaten diegu. Trampa bat daukagula. Guardia zibileak korrika ateratzen dira teilatutik atelierrera bidean. Izugarri beldurtuak daude eta tentsio guziaren erdian egoerak badu zerbait komikotik. Azkenean ateratzen gara atelierrera. Ni izan naiz jeisten azkena. Guardia zibil bati izututa tiro bat eskapatzen zaio ikusten nauenean. Berrogoita amabi eguneko bizarrarekin eta usain honekin leize gizonak iduri dugu. Ongi miatu ondotik, inkomunikatuta, zeldetan sartzen gaituzte. Gero, zuzendaria dator ni ikustera. Lur jota dago. Me habeis jodido la vida, oiukatzen dit. Dirudienez postu berri bat emana zioten Madrilen, kartzelen zuzendari orokorraren idazkari. A ver, cuando llega la amistia, y os vais de una puta vez todos despeditzen da. Azken gauza bat, esaten diot, irribarre erdi batekin. Zeldatan egotera zigortuko gaitu zuenez, uste duzu ganerrean pasatu ditugun egun guzi horiek zelda egun bezala zenbatuko dituztela? Hortxe bukatzen da patxi abentura harrigarri hau. Berrogeta mabi egun kartzela barnean ies eginda eman, eta sortzireuta irurogeta mabost lur zaku atera ondotik, basauritik urrundu zituzten bost presoak. Urrengo egunetan patxiarana Kordobara bidali zuten. Hala ere, kartzelero baten bisita jaso zuen zeldan. Patxik egunero idatzitako papertxoak aurkitu zituen eskutatuta ganerrean eta alako lanarekin birestuta esan zion gorde eginez zuela egunerokoa eta kartzelatik ateratzean izuli eginen ziola. Itza bete zuen kartzeloak, eta hause izan duzu, patxi aranaren egunerokoaren laburpena. zertan irentzen den aste juntako utsumandoka eskerrak beti bezala guek kolaboratzaile Fidel Dien Charles Bidegain, Jose Antonio Azpiazu eta Josu Martinezi ahatzigabe eskerzia laurentsi gue lankidia gertzen zaikula beti be kanto komendioekin portat pego, nik ne aldetik atiatia beste behin bat arte eta beti bezala ezahartz pu zoriontsu izatia atiatikio.